auscultu cae ripetu. Porzio sestec hoc. Fontanoi disdonas trinc aquon sen page. Vi povas el preni la aquon el puto. Cutime ni trincas la aquon el crano. La mineral aquon mi shatas cun gasso por senso i figo sufficias iam aquo. Aliai trincajoe pli taugas por giuo. Exemple biero, cae vino bon gustas. Ien bona rimedo por levi humoron. Hierau ni mangis la nova interpomoin el nia giardeno malanta o la domo. Ni giuis la guston de fresciae terpomoi. Ni plene sat mangis, cae estis contentai. Si volas conservi la freshan legomon. Si conas portio tre bonan metodon si prenas por tio varmegan vaporon en poto sub premo dum unu minuto. Ciu plori au ridi, si estis mal certa prisiae impressoi. Set kio ocasis, li estis saltinta cae falis sur Li criis tre laute, sed estis gioi crioi. Ni devas nun vere rapide reagi. Char tiu ci scianzo ne dauros tre longe. Iam multai naibaroi accetis biletoin haveblas ancorau mal multa e revenu carulo mi estas solezza mi forte bezona caressoin in kai kisso in kai vian ceeston dum tago kai nocto mi donos al vi mian aman zorgadon en nesto agrabla, cun multae plesuroi. tio suficias, ni volas nun iri. La tuta discuto iam dauris tre longe. Nun venis la tempo, por fina decido. Mi estis iam lazza cae ofte oscedis. La lito min vocis, mi devis obei. Post celcae minutoi mi cusis en lito. Mi dormis tre bone, gis frua mateno. Ni giuis ancora o someran veteron. Cenia visito en expositio. Ni vidis giardenain arangioin en parco. Ni povis riposi sub arboi en ombro. Si tutte ne volis reconi la facton, che multai infanoi jam estis malsanai si tial ne donis la medicamentoin al siai infanoi, cae faris nenion. Si scribas en longa gazet articolo che si consideras la situazion de statai finanzoi dum tiu ci iaro pli bona oldum la passintai iardecoi. Si simple ridetis, cae diris nenion. Li estis tuscita de scia sinteno. Ciutio signifas che si nun consentas? Li volis demandi, sed si iam capiesis li donis man signon, cae ciui lin sequis. Mal larga voieto conducis al domo, en ciu lau shaine neniu plu logis. La domo iam estis duona ruino, set tamen subite aperis virino, suffice maliuna, cun vigla mieno. Si levis la bracoin, cae criis tre laute, foriru fremduloi de mia terreno. La gruppo tre haste forlassis la locon. Iam estis vespero. Ne estis facile retrovi la voion sed nun la gvidanto de nove mansignis, cae ili reiris.